plàstica a Contrabanda FM. Asamblea de Ei, contrabandista, Sí, potser sentiu la sintonia de Majares, però us acabem d'arribar, clar. Hem tingut un petit afer en el metro i no era un penalti eh, del Mundial. Era un altre tipus de penalti Què ens ha passat. Ernesto Chimajara y a mí. Pero no os explicaré. Wow, wow, wow, wow, asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. cosas que lo bueno cuesta. Sopleo de majara. Sopleo de majara. Sopleo de majara. Asamblea de majara. l'assemblea de ma cara. Hey. hey, ho, let's go. Benvingudes, contrabandistes i contrabandits. Avui és diumenge 18 de desembre. Agafem... Fum, fum, pum, pum, i fum, fang, pum, fang. I fang, fang. Quan són les 18 i 31, i això és l'Assemblea Majares. Sí, Contrabanda FM, 91.4 al dial de Barcelona, aquí emitint des de la muntanya del Tibidabo i a www.contrabanda.org si ens vols escoltar a través d'internet des de qualsevol lloc. I res, doncs estem prenent aquí mesures de seguretat en aquesta ganes, no?, amb aquesta onada Covid. Veig, Ernest, que estàs molt sensible posant gometes i aquestes coses, però, però... Està, fas bé, fas bé perquè s'ha de tenir les festes en pau és pràcticament ja l'últim programa que farem no, no? no és, aquest és any. Pràcticament no, és, és el darrer any, no? Ai, sí. el darrer any. Bueno, que <laughs> sap també, mai se sap el que passarà d'aquí dos dies, ni demà. Mai. Mai se Però sí, sí, certament és, és darrer programa d'aquest 2022, un any Bueno, <laughs> sus més y sus menys. Ens falta aquí el doctor Axioma per, per pos, segurament fer-li el, el, el punt la crític a l'any. A veure si ens truca. Tot i que hem dit que no teníem trucades, però bueno. Però si tenim... Jordi, ja... escutxa-nos. Ja sentiu a eh, Eduardo Manos Tijeras a la taula són amb un jersei bastant nadalenc, per Sí, ser. totalment, més de dinar de Nadal. Tu també, el teu diem que també és, és nadalenc, però és, més nadalenc andino, no? Sí, és folclòric. És portat perquè aquest el teu país d'origen, està... Bueno, el teu país d'origen, una part de, de les teves arrels estan... No? Convulses. Convulses, doncs està bé també fer un recordatori, ni que sigui amb un jersei, per parlar-ne un moment aquí. Perquè ho vegi l'audiència. Perquè t'expliquis doncs. pues... què és un autogolpe aquí Ernesto Chemajara. Doncs ara mateix Eduardo Manos Tejeras i un servidor estem sols des de l'estudi de la Tenencilopèdia Popular al mig del Raval, però eh, amb la idea, bueno, amb, amb, amb el propòsit, podríem sí, dir, propòsit, amb, de, de que ens acompanyi avui amb el compromís de que... molta gent, més aviat a, a, a mesura que, que vagi transcorrent el programa, amb la idea que això que es vagin sumant, però però com, com a eh, intuireu les, les poques persones que potser esteu escoltant en directe que segurament potser és ninguna, o tota la gent que ens escolteu eh, des del podcast majares.contrabanda.org, que intuïm que és la manera majoritària des de com ens escolteu, que ara mateix, el diumenge 18, quan són les 6 i mitja eh, passades, pues, gran part d'aquesta ciutat i de la humanitat estan fent una altra cosa, estan, sí. podem dir-ho clarament, veient el futbol. Sembla que és el que estan fent els nostres convidats, sí, en part. La, la banda... toca de prop, no?, del que sembla. Sí, no, sí, podíem, no es podia preveure, però... Bueno, la, la, les possibilitats que una banda de funk, soul eh, de Barcelona tingui algun component argentí i o francès pues, són elevades, no? ja ho sabeu. I llavors, bueno, pues, de moment excusem a, a la banda que, que comptàvem tenir, esperem que ni que sigui per, per fer el, el jingle de, de final d'any puguem escoltar-los a, a la gent de Jonker, Joker and the Captain Brothers no, perdó, és que és difícil, eh? Joker and the Captain Captain's Brotherhood Mm, mm, mm. alguna referència cinèfila i alguna més. Ja ens ho explicaran si arriben a venir. I després altres, altres visites de, de gent estimada, inclòs alguna excontrabandista, alguna mahar habitual, i algunes sorpreses. Això és la, el plan que tenim per avui. Bueno, minut i resultat, sembla ser que Argentina ha marcat un gol, o sigui que com a mínim el, el baixista, si ha de venir, vindrà content. Els tindrem abans. Sí, però bueno, tant pot ser que torni a remuntar a França, que ja ho ha fet. Però bueno, aquí no parlarem de futbol. No, no? però bueno, si segueix Jordi Mendes com, en, com, en, com i ara que hi ha èpoques de posar per internet totes les coses i tot, segur que estaria fent una retransmissió. Sí, tant, tant, tan ens, ens cobria el, els partits del Mundial com les eleccions Exacte. eh, autonòmiques. reportero para todo. No parlem de futbol, però bueno, hem de dir que, que no sé si ho hem desvalat mai, però que el tercer Mahara el tenim lesionat des de fa mesos jugant a futbol, precisament. Sí. No va ser eh, parant una piconadora una o antibalots en un... Però podria haver estat. O o, o salvar coses. famílies en un desauci, però sí, sí, sí, però no, la veritat és que no, passem al futbol. Bueno, en tot cas, des d'aquí... Jo també vaig jugar a bàsquet i estic fet caldo, tio, d'això. No estem ja... No, no tenim, jo no tinc cos. No, bueno, fa... O tinc molt cos, en realitat, <laughs> però... Fa més de 25 anys que fem aquest programa. Ja, i mai hem fet esport. I llavors suposo que això es nota. Bueno, sí contrabandits, contrabandistes, que, com ha dit Adormes Tijeras, estem a Contraland FM. Dir-vos que aquesta darrera setmana o les dues últimes setmanes Contraland ha tornat a haver certes incidències, sobretot amb la senyal de la freqüència modulada. Sí. Paciència, en tot cas... Estamos trabajando en ello. Podeu seguir la ràdio per xarxes socials, per les diferents que té Instagram, Twitter o, o Facebook, també per veure algunes novetats i, evidentment, des de la web, on a part de seguir per streaming veieu la programació algunes notícies, ben poques darrerament. I en el nostre cas sapigueu que eh, bueno, els Majares ens redifon gent, potser ens esteu escoltant des del País Valencià, des d'una de les tres sí. ràdios lliures que ens punxen, que no? I que saludem. De fer una petita visita no les ràdios lliures, no les perquè no vaig eh? tenir eh? pas temps, vaig ser uns coneguts i estimats, però, sí, vas però vaig estar per aquelles terres maques que són i també plenes plenes de taronges i mandarins a aquesta època. <laughs> I, algun que altre advocat, no? I algun altre advocat. Advocat laboralista. Doncs eh, saludem aquí a la gent de Ràdio Malva, a la ciutat Barris de... mariners de Ciutat de València. A Ràdio Activa, amb K. Ah, la Vall Baida i l'Alcoià. Correcte, que, que van tenir per cert aniversari, cent, bueno, no sé, ja no. centenari o quan de, de, de, la de la IT celebrant-se allà, que va anar molta gent coneguda, gent amiga nostra. Ah, de la CNT i això, estaven sí, allà. Sí, eh, van tenir allà la gent de, de Juanito Piquete, Títeres des de Bajo, moltes visites des d'aquí també. I, I la gent de Ràdio Mistalera, mm. des de la Xaradènia. Ah, allà estava jo. I finalment, a, eh, també més a propet, a la gent de Sabadell de Radiotrama que també ens punxen i des d'aquí abraçada I perquè estan allà que no paren. Llarga vida a les ràdios lliures, que durin unes dècades, uns segles més, si és que hi ha civilització, no? Vull dir que nosaltres també dependrem del petroli igual, no?, com a ràdio. Potser menys, poder, hem d'estar acumulant ja material en desuso, no? Mm -hmm. I una mica, i unes bicicletes no? estàtiques d'aquestes per fer bicimàquines i això, i potser... Jo vull... mira, Aconseguim no, no farem publicitat d'activitats de l'Ajuntament, però, però tot i que si ve el grup de Funk Soul en farem, sí. <laughs> però avui he estat pedalant en una bici que, que, que activava un vinil que posava música. Ah, sí? Un vinil? Sí, bueno, un tocata. Eh? Mm. En el meu cas, doncs mira... I jo... podies fer que anés més ràpid i més a poc a poc o no? No, no però he fet sonar Beach Boys. Oh, Beach Boys. Després, no sé si... tu, era com si fos una no, màquina d'aquestes. No, de... però després he vist un, que ho feia un nen i sonava música més moderna, o sigui que no sé com s'ho feia el tocata per saber que, saber que, de, de quin poc alces. Que era un pureta qui es pujava o era un xaval. Bueno, eh, llarga vida també a una molt bona amiga nostra que s'ha marxat, mm. perquè ens passa, no? té gatels anys, que anem despedint gent i tenim la sort nosaltres de fer un programa ràdio que ens serveix també per fer petits homenatges. Sí a la nostra manera, posant una cançó, unes paraules... Que és la manera més, més fàcil de fer-ho i que, que a més eh, poder-ho fer una persona que, que havia estat a la ràdio i que curiosament pues, el darrer cop que almenys un la veure va estar en les dues ràdios que ens han dividit el cor darrerament no? la Persona que ens acompanyava al pis de la plaça Real i, i també va poder veure pues, aquest, aquesta nova ubicació. Pues des d'aquí fem molts, molts, molts records, petons, abraçades a, no només a la Rocío, sinó bueno, també pues, a la seva gent estimada, perquè a més gent que ha estat vinculada amb aquest programa i aquesta ràdio pues, pues, era gent propera seva al final la coneixem gràcies a una, a una majara que va ser, va ser del programa durant, durant un temps. Pues com despedirem a una sevillana com era la Rocío? Pues amb una banda com Martínez del Compàs hem pensat. De fet, jo crec que els vaig arribar a veure un cop allà a Sevilla sí. o de, de manera informal en algun d'ells allà en, un, en una bodeguia amb ella. Ah i, i pues, mira, és una banda que, que m'hi fa pensar prou i jo crec que també potser amb Mons Tijeras també et fan gràcia, no? Aquí no li fan gràcia. Els m'agraden, sí. Que, que van venir fa poquet, Però a Està i... passant alguna cosa, ara si ho arreglo jo. Ai, ai, ai, per Dios, està passant alguna cosa amb l'ordinador. Que se me'n va, se me'n va. Però bueno, ho arreglo. Bueno, en tot cas, eh, mentre, si vols, mentre el intentem solucionar-ho, us diem que que tenim encara maneres de, de contactar-nos, que són les habituals. Un telèfon que, com que avui no tenim pactada cap trucada, si algú vol provar de trucar-nos en aquesta primera part del ah, programa... Si farem proves. algú faríem, és el 93... 013... 95... 33... 95 83 i un Twitter que, que mira, jo se'm comprometo a anar mirant durant el programa que s'assemblea Maharashi en singular i castellà. I una part de correu, 748 del 080 80 Barcelona. Per eh, els regals dels Reis, Max Torient. Mm. Que ens portin cargol. Què tal el còmic? És crònica. No te l'has llegit encara? No, no, encara no. Ostres, bueno, va. Aviat, aviat. Estic bueno. llegint un altre llibre que avui he portat i mira, potser es farem una lectura ara. Sentim pañuelos blancos dels màrtires del compàs. Vinga. Vinga, bravo. Una rompita al cielo. estem aquí, ens passen cosetes amb l'ordinador aquest que tenim, que a veure si fem renovació, si els reis aquí sí que es porten bé, no? O el cagatió. Se ponen majos. Es ponen majos, Mira, tot, se pone de tot. Però una cosa que ens va, que ens, que ens va portar al, el cagatió és el disc de, el nou recopilatori aquest de Nadal dels discos Pinya, que després escoltarem ara ah, sí, una altra cançó, podem no? posar alguna Nadal sí, d'aquestes. Una, una encara més nadalenca que l'altra ja. Doncs pues, bueno, dèiem de fer una miqueta de, aprofitar per fer-vos a eh, agenda, ja que sembla que al final del programa, que és quan habitualment ho fem, doncs anirem bastant de bòlit. Sí, sí, és que arriben a venir els convidats, perquè per lo que veiem, no, el tema del futbol està allò, a eternum, no? Si fan Va. penaltis d'aquests, allò... Fins a societat. Oh. Bueno, però algun, algun convidat segur que tindrem. Bueno, doncs us diem, us comencem dient, com sempre, també la, la programació que té l'espai que ens allotja, la teniu enciclopèdia popular que des de fa doncs, ja potser un any no? precisament justament ara alberga Contrabanda FM però que més enllà de doncs, nosaltres hi ha altres col·lectius i hi ha molta gent doncs, fent aquí activitats setmanalment no es faran, segurament es pararan alguns dies els festius però, però aquí seguirà l'activitat en general de l'enciclopèdic, que com sabeu està al carrer Nina 38, cantonada amb Sant Pau, al barri del Raval, i que per dir-vos per dir-vos, per exemple, activitats interessants actualment, hi ha, hi ha un, una exposició que es va inaugurar el dia 9 de desembre i que seguirà fins al 6 de desembre, que porta per títol Galeria de personajes sin lustre i otros entuertos, de Paco Garabato. I aquí hi ha pues, doncs, una sèrie de, de caricatures, vinyetes que ha fet aquest personatge i que a més eh, posa en venda part del material en benefici de presos i preses. L'horari de l'expo, que qui vulgui venir, de fet és el de l'Ateneu, que és dels dilluns a dissabte de 6 i mitja a 21 hores, si esteu interessats. I si voleu veure doncs, també més activitats a l'Ateneu Enciclopèdic, aneu a la web ateneuenciclopèdicpopular.org i, i allà doncs, podeu anar veient, per exemple, les activitats de cineclub que s'hi van fent i, i també la, doncs, la propera exposició que segurament hi haurà quan s'acabi aquesta que us hem comentat. Veig que aquí també comenten que hi ha l'exposició de poesia i pintura a Pandora, també fins al, fins al 6 de gener del grup artístic de l'Ateneu d'Oficis del Poble Sec, Pandora. Doncs pues, eh, pues això, l'ho dit. I d'Ateneu a Ateneu, no? Sí, d'Ateneu a Ateneu tenim... Bueno, jo diria la Rosa de Foc, que fa una activitat ah. demà, que la tinc aquí en el Telegram, que fan una, una activitat de les lluites feministes llatinoamericanes des de la fotografia. I és una xerrada de Maje Elipe, Elipe i organitza Gita de Gràcia, que també estarà muntant el mateix dilluns abans una pancarta en contra la guerra de Aturem les Guerres Stop Wars amb la gent de Sou de Pau. Això, si voleu fer la pancarta, podeu col·laborar a la una a la plaça de la Vila i després, si voleu anar a la xerrada aquesta de l'exposició de fotografies, a quarts de set a l'Ateneu Rosa de Foc, al carrer Rubí, número 5 que parlant de xerrades i antimilitarista, antimilitarisme, si t'ho deixa veure a l'ordenador, també un altre barri, diguem, nord, de muntanya, el Guinardó, s'organitza una xerrada uh, demà. El Garrofer. Demà dilluns 19 de desembre. Sí, moltes coses per un dilluns, eh? Pere Ortega, del Centre de l'AS, d'Estudis per la Pau, i Arnau Carné, eh, del col·lectiu Ítaca, eh, faran una xerrada amb el tema de Ups, se me'n va la pantalla de com treballar per la pau en un context de blocs militars, ara que hi ha tota la guerra muntada allà a Ucraïna i les que han de caure, no? I, i això és això. Uh, demà dilluns al Garrofer Espai de Debat. Al Mas Guinardó. Al Mas Guinardó. Un lloc on ens van convidar al seu moment a fer una xerrada mm -hmm i, i dir-vos, ja per anar acabant, un parell només més de cosetes, m'ha fet gràcia veure, ja que vam estar xerrat aquí últimament d'arts escèniques, doncs una, una espectacle bastant original que es diu Mol Molecular Plasticity que entorn a la ciència i l'art es fan al Centre Cívic La Sadeta, que és el de, diguem, de Gràcia Nord o el Camp Mancarresot més aviat, al carrer Sicília 321, amb un espectacle interactiu multisensorial que combina diferents disciplines que ara hem xerrat aquí, com és la dansa o la música audiovisuals, però alhora amb la ciència. Una cosa bueno, bastant, bastant curiosa i original i us recomano veure por ahí algun, algun teaser o tràiler i això serà el divendres 23 a les 6 i mitja. I després també us recomanem que estigueu a l'hora de les activitats que fa la gent de l'Ateneu Llibertari de Gràcia, que és dels pocs col·lectius que no, no paren activitats tot i que hi hagi festes, i, i que estan allà al carrer Elsina, a Vila de Gràcia. Vila de Gràcia, on per cert, avui he passat per la Distri La Polilla, que és aquesta quiosc ocupat, que hi ha la mm. plaça mm. Revolució de Gràcia, mm. que si no hi heu anat mai us ho recomano, amb temps de d'activitats familiars o nadalenques i de consumista, consumisme voraz, passar-ho-se com un espai com aquell on, on a part de xerrades i, i activitats més puntuals pues, també el que és és un punt de venda de material eh, de material alternatiu, de diferents mitjans de contrainformatius i molts cops també al voltant de lluites anticarcelàries. us recomanem que aneu allà al mig de la Vila de Gràcia. Mm. I dèieu, ja parava això del tema antimilitarisme no? i d'aquesta gent d'agitat que fan aquest acte allà gràcil d'això. Tenia pendent de passar un petit àudio d'un company que està allà a Rullava i suposo que ho l'hem passat l'altre dia, no? Però també va, passar, va fer una entrevista a un company català, no? I estaria a veure si la col·loco, però com que tenim aquí l'ordinador que ens està fent el tontete, eh, posarem una cançoneta, no? I després mirarem de, de posar-vos això, a veure què tal com anem fent en aquest programa a tres bandes lleugerament improvisat. Ale. Tan, tan, tan, tan. Enguany el Pare Noel no ha vingut a la vila. Perquè diu que ara a la 13 la volen desallotjar. El tio se'ns ha cremat en un incendi forestal. I el dinar de Sant Esteve cada cop ens fot més pau. No us hem portat ni carnolla ni botifarra de Vic, però sabem fer un bon seitan i us encarnareu un tip. No creiem en els reis mags, no som santes convergents. Però tenim la Vic i els burques i uns alemans molt potents. I un any amb un altre, el Nadal a tres bandes. Em sembla que és un conte, els Powerpuff fos ballestir i foner periodistes estem aquí en la voràgine total tant, intentant sortir del, del cau del dimoni que hem caigut eh, posant coses i punxant coses i... Ui, ui, espera, espera, espera digues, digues, digues, Ernest, que et pujo ara no, deia, mentre ens preparàs aquest àudio que segueix la sèrie una mica de testimonis que ens està enviant ahir el Tomàs des de, des de la llunyania dic aquest disc que hem escoltat que hem d'escoltar per segon programa consecutiu el, com, com has dit que es diu que, que ho han tret la gent de Discos Pinya per tercer any? El Nadal a tres bandes. Això, el Nadal a tres bandes, regulatori. De bandes punk, hardcore i, i altres espècies, fent eh, cançons nadalenques, doncs molt recomanable, i que el van presentar ahir, ahir va ser, sí, si no m'equivoco, ahir, mm. diumenge, dissabte 17 a, a la bodega eh? la Riera i que segurament aniran fent més bolos. Bon. Seguiu-los seguiu per xarxes, aquesta gent de Discos Pinya, coses ahir molt potents. Val, doncs com que hem d'arreglar l'ordinador aquest i tenim l'entrevista que en Diego del Norte va fer a l'Argala, doncs improvisem una miqueta així el programa d'avui, us la posem des del començament, si em situo. Sisplau, començament, és el començament, sisplau. No em deixen el començament. Ui, ui, ui. A veure. Tornem a ficar-la aquí. Aquí. Vinga. I doncs això, us posem aquesta entrevista, que està molt bé, m'agrada molt quan la vaig escoltar, i hi ha algun moment que l'àudio tampoc és el millor, però sí que es pot seguir i es pot entendre. Us la deixem, és una estoneta, i després tornem aquí, a veure si arriba el grup per fer l'entrevista. Fins ara, nois i noies! Uh! país llano al pueblo de las montañas. Experiencia de un nativo del país de las patatas fritas, de las CCC, células combatientes comunistas, del colonialismo en el Congo y de Marguerite Berruth, en el encuentro con lo que representa, junto al movimiento zapatista, la revolución más inspiradora del siglo XXI. alternativa democrática a la modernidad capitalista con todas las identidades que la componen, árabes, asirios, yazidíes, armenios y otros. alternativa que a pesar de la brutal represión se está extendiendo en la región como podemos ver en Irán y que está inspirando cada vez más en los diferentes continentes. cada uno, Tatuajes y corazones así de grandes. En una primera serie de episodios comparto con ustedes entrevistas con miembros de la CIEPG Internacional, el grupo dentro de las unidades de defensa popular que acoge a personas de todo el mundo nutridas de valores socialistas, libertarios e internacionalistas. Les hice una serie de preguntas fuera del marco periodístico tradicional, que iban desde los recuerdos de la infancia hasta los sueños para el futuro. Episodio 1. Argala, península ibérica multipueblos. Originario de la capital española, de 34 años, encarna este conocimiento y respeto por la diversidad de los pueblos de su país, de Oriente Medio y de otros lugares. Su nombre, Argala, es el apodo de uno de los principales ideólogos del movimiento independentista vasco, ETA, que fue asesinado con un coche bomba el 21 de diciembre de 1978, menos de un mes después de la creación oficial del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. tesis universitaria y posteriormente a pasar una larga, una larga estancia en, Palestina. Sin embargo, ya me, no fue en 2010, que el inicio de la revolución, en 2012, cuando me propusieron desde la asignatura de Historia del Islam y del mundo árabe contemporáneo, que sé que quizás los kurdos no son árabes, pero como vivían en que como podía ser la nación árabe Siria o Irak o Turquía, dentro de las jurisdicciones que árabes y demás, y que propuse a mi profesora, que era palestina, y a realizar un, un, trabajo sobre la política del Kurdistán. Y mi primer acercamiento en profundidad fue ese 2010, cuando pude realizar una análisis en la me pidió concretamente mi profesora que la realizara sobre sobre la búsqueda de las cuatro jurisdicciones kurdas, el kurdo, sur, pero Rojasaná, un trabajo en profundidad de todos los partidos políticos y todos los aspectos. Y si es verdad que este, en el en el Partido de los, Trabajadores de Kurdistán, y luego también en la situación de, de la sur, la facción de Pakistán y la facción de Talibán pero sí que conocí un poquito más en, profundidad cómo es el espejo político previamente incluso a, la revolución. Luego más tarde, tras regresar 2014-2015, pues ya estar con una mínima información que me permitiese trasladarme al Kurdistán como hice y tomar más información. desde que soy bien pequeño me, me dedico a las artes marciales. Un sueño repetido múltiples, múltiples, múltiples veces y durante muchos años e incluso a diario y ha sido el poder, más que un título una medalla, el dar un espectáculo muy, muy emocionante en el tapiz. Llevo ahora mismo en octubre, ahora 28 años que practico taekwondo. La filosofía del taekwondo es una filosofía marcial que no es tanto competitiva, pues sí que se cumplió, que es llegar a, a una final de un campeonato de Madrid con un amigo, con un compañero de, no solamente de entrenamiento y alumno del mismo maestro, sino que también en el pasado había sido mi compañero de colegio. Independientemente del resultado, ...vimos un espectáculo muy bonito, fue muy emocionante, eh, dimos el 100% cada uno. Tenía una tía que me crié con ella, se cuidaba a ella y el cariño mutuo era abuela-nieto más que tía-sobrino. Y tenía una, una deformación en su, su espalda, eh, lo que tenía era una cepa. Y recuerdo el, el pasear con ella y precisamente en Cataluña y que se riesen de ella. Entonces, eso extrapolándolo a otros aspectos, pues sí que me hizo despertar el sentimiento de estar junto a las personas más, más desvalidas y es poco a poco adelante y tras muchas reflexiones se convirtió en que de desvalida es nada, sino simplemente con unas disfuncionalidades que trabajándolas se pueden convertir en funcionalidades para otros aspectos de la vida. Ese fue uno de los primeros recuerdos que tengo que hizo estallar ante la, justicia, ¿no? Si acaso una canción que difiera de mis gustos musicales es la canción que tenía mi abuelo y mi abuela, que es de Jorge Sepúlveda, Mirando al mar. Mirando al mar soñé que estabas junto a mí mirando al mar, yo no sé qué sentir Y acordándome de ti, lloré la dicha que perdí. Yo sé que ha de tornar y sé que ha de volver a mí cuando yo esté mirando al mar. hasta los últimos días de su vida, no duda en decir que el lo yo, incluso su manera, su perfección, el espacio del tiempo, la política, la vida de la familia, es algo que, realmente sin duda pero una tendencia súper revolucionaria, procediendo de, una familia como en esa vuelta, un sabor tan, un sabor completamente que Tuve eh, la oportunidad o gusto de vivir esta música de la vida y que fueron, los refugiados políticos, después de haber participado hasta los últimos días en el, en el de Lebron. que estaba fácil estar con una persona tan constructiva y tan reconstructiva en su ser humano día a día. Mi abuela cuando nació mi madre estuvo muy enferma de riesgo pulmonar el serio, sabiendo que podía fallecer en horas días, no ocurrió, pero durante los ocho meses me enseñó a leer, me enseñó a escribir, incluso dentro de un ámbito social como el el ser como es el español, en el que la relación entre una suegra y un yerno, una nuera y una suegra, siempre ha, creado, como siempre, en el, conocimiento popular siempre hay tantas ficciones. Recuerdo que me decían que su suegra a lo mejor a Dios, solamente le una cosa que es creer en Dios. Uno de los motivos por los que me considero feminista, y fue un jovencito, con 21 o 22 años, y me hizo despertar ese sentimiento también de, asco al patriarcado, fue porque en el pueblo donde veraneo, que es donde nació mi padre, al grupo de amigos y amigas, éramos todos, estamos ligados sanguíneamente, somos todos familia, ¿no? Y recuerdo pues que para las fiestas finales las chicas del grupo se iban a una casa, se ponían súper super guapas, se vestían, se compraban vestidos y demás. Casi todas ellas, por no decir el 100%, estaban emparejadas tanto con chicas, digo, sí, con chicas chicos del pueblo o con chicas chicos de las ciudades de donde procedían, ¿no? Entonces, las estábamos esperando, si habíamos quedado a las 11, o sea, casi las 12 de la noche, y todavía se estaban arreglando. Entonces, precisamente un primo mío dijo un comentario que me dolió muchísimo. Yo no sé por qué se viste y se arregla si después no zorrea. Entonces, eso me hizo pensar, porque se quieren ver bellas ellas mismas. No hace falta que tengan una pareja, o no hace falta que si no la tienen, que vayan a buscar una relación con una persona que se encuentre en la fiesta. Me causó muchísima rabia y muchísimo, muchísimo asco. Eh, una, una mezcla tanto de rabia como de asco que, realmente me separó bastante de, la persona que lo dijo. En 2015 pude entrar a Rosado por primera vez y si no recuerdo mal, pues fue 15, 20 días después de que la IPG expulsara al Estado Islámico de Kobane me pude trasladar a Kobane y recuerdo de, de, invierno, de las 6 y las 7 de la mañana, la, destrucción que provocó la batalla de Kobane. Había un niño que estaba en bicicleta, una calle absolutamente vacía, y mi niño me dijo Kobane, fisco Kobane, Kobane, ya no hay Kobane. Una de las cosas que no olvidaré, que no olvidaré nunca calles semidesiertas y edificios en ruinas. Así quedó Kobane tras cuatro meses de enfrentamientos entre las fuerzas kurdas y el grupo Estado Islámico. Reporteros de la AFP consiguieron al fin entrar en la ciudad siria después de que los combatientes y el ejército iraquí la liberaran de manos de los yihadistas. No hay más Estado Islámico ni otros terroristas en Kobane. Los hemos echado a todos y estamos muy felices. Los combatientes sobre el terreno estuvieron apoyados por los bombardeos de la coalición internacional. Además de su importancia estratégica en la frontera con Turquía, la ciudad se había convertido en todo un símbolo de la resistencia kurda. Nosotros, el pueblo kurdo, somos fuertes, no tenemos miedo a nadie. Esta es nuestra tierra, estas son nuestras casas. Ellos vinieron de fuera para luchar contra nosotros y el mundo entero no acepta eso. Según los analistas, se trata de la derrota más importante del grupo Estado Islámico desde que se fortaleciera durante la guerra civil siria. Unas, unas sociedades libres, autonomizativas, y autogobernativa. Eso para mí es, para mí es el anarquismo. Es la mayor, la mayor expresión de orden. Yo creo que es una frase que está bastante conocida dentro del movimiento revolucionario para, para, los que, las personas que podemos y que nos consideramos anarquistas como para las que no. Y, no dudo que ahora mismo desde esta estructura militar de la SIPG donde estoy trabajando, estamos haciendo realidad en nuestro, en nuestro día a día, con nuestro compromiso, con nuestro trabajo, con la identificación de nuestras tareas. El primer autor anarquista que leí eh, fue Rico Malatesta. interés también por, por la la calidad... el ámbito ecologista. Siempre me ha interesado también mucho los movimientos independentistas de izquierda, o no solamente en la península, sino fuera de el valor que se le puede dar a la, a la independencia mucho más allá de crear repúblicas independientes de un Estado opresor. Entonces, el estar aquí y el haber leído durante todos estos meses, incluso ya años, últimos volúmenes de, Rivera y los fundados en el desarrollo de, políticas como las que están llevando a cabo el el Partido de los Pueblos en, en no solamente para la población kurda, sino el desarrollo para, de, la cultura con el Estado-Nación, es algo que realmente, se puede conjugar perfectamente. Porque si tú enciendes unas estructuras para Ganar la independencia a nivel nacional y a nivel de ganar derechos para los trabajadores y las trabajadoras de un pueblo y para todos los ciudadanos. Digo que no hace falta enfocar dentro de un proceso independentista. Si tú le abres frentes al Estado y trabajas en ello, el Estado va a acabar. Entonces, si tu pueblo realmente quiere crear estructuras propias, eso se va a consolidar, independientemente de que el Estado exista Si tú la perteneces al Estado, el Estado va a dejar de existir. O si existe, no va a tener, va a tener una repercusión no en tu día a día. Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert, una respuesta. Doncs mireu, ha coincidit que just s'ha parat l'entrevista en el moment que ja l'anàvem a aturar, perquè entre una cosa i l'altra han, han anat passant més coses aquí. Sembla ser que hem arreglat en part els problemes tècnics que teníem, han arribat part dels convidats, no? de les convidades. Se'ns confirma que se'ns confirma que altres pues, estan de celebració. I que no vindran. <laughs> Exacte. Bueno, anem veient una miqueta a la llum i sobretot ja ja no estem tan, tan sols els majares aquí a l'estudi de la Tenor Obèdic. Tenim una habitual, bueno, que de tant tant es passa per, per Cals majares, que és la Cris. O, oh, hola, Cris, bona tarda. Bueno, pues et saludem, primer de tot. Hola, bona tarda. Encantats de tenir-te aquí, com sempre, que més el primer cop que ve a l'estudi des de que ens hem traslladat, tot i que hi havia trepitjat a l'Ateneu enciclopèdic. Sí, habitual, habitual, vaig venint. Eventual. Exacte, eventual. I, I com altres vegades no ven sola, avui a més et portes un, un, Pues sí, un una- amic, un convidat, o sigui que també el saludarem. Que es diu... Eh, Nico, encantat. Doncs pues tenim aquí el Nico, que nos viene del sur, hemos empezado poniendo Mártires del Compás. Mm. por una razón triste, pero nos ha servido para poner una canción bonita. No y ahora si continuaremos con una canción bonita. que ens I que ens explicarà la Cris. Sabeu que la Cris és la superfan d'una artista, és la fan number one, que això és una, és una gran connotació, no? Poder ser, arribar a ser Hòstia, no? anomenada figurada, fan eh? number one d'algú és algo que, que pues sí, que impressiona, no? Bueno, Com diguem que és, que és un, una cantautora que m'agrada molt. Sona millor això que superfan. Vale, doncs pues t'agrada molt. Només t'agrada molt. M'agrada molt. <laughs> m'agrada molt com canta. El que canta. El que canta i com canta, sí. I m'agrada molt perquè, a més, també pues, és, de, és una cantautora que forma part d'una plataforma també que es diu Arte Mujer, que són totes cantautores pues, feministes i que intenten pues, promoure uh, pues, la música eh, als escenaris de les dones eh, lesbianes i tota la LGTBI+. I visibilitzar tot això. I acaba de treure un, un altre disc que és gestionat, autogestionat, que es diu Equilibrio i ha tret el primer single que es diu Utopia. I quan m'heu demanat una cançó, pues, se m'ha acudit... El pues... primer que t'ha vingut al cap, pues, pues... que ets la superfan. <laughs> Ah. No. <laughs> Bueno, crec que és una bona oportunitat sí, com fantàstic. per no? donar veu a, aquest, a aquests músics i músiques... No? Pues, així ho estàs fent. Pensa que si no nosaltres a vegades no ens, no ens passaria tant pel cap. Veus? Pues que s'autogestionen, si no... que s'ho curren, va sí. fer un crowdfunding eh? i pues, això. Molt bé, i és bonica l'utopia de l'Eva Sierra? És molt bonica, ara l'escoltareu. Pues vinga. I he de dir que ve el 22 d'abril, que ho he ah, confirmat ui, ara... Falta, falta cachito encara, Falta eh? molt. Ve a altres llocs més llunyans, però... Però mig, mig. què d'on és? És, és, és... Ella és de Madrid? No. Bueno, més o menys. Ella és lloc. de Madrid. Ella és de Madrid. Ella és de Madrid? Sí, crec que és de Madrid. Vinga. Soc superfan, però... Bueno. No, la, no ets fan de biografia. <laughs> vale, doncs sentim a l'Eva Sierra i l'Utopia, aquí a Contraband FM, i després ja sí que entrarà la banda que teníem avui, que venien com a convidades, la Joana i companyia, no amb el format que ens pensaven, però alguna cosa farem, no? Sí, igual el Nico també pot escoltar ah, molt bé. alguna cançó. També, també, Fora, sí. Vinga. Doncs pues sentim a l'Eva Sierra i Utopia. Apa-li. Apa-li. Cuando el cielo llueva, cuando llueva fuerte y haga que reviente este disfraz, jugaremos fuera con el mar de frente que lo intente imaginar. Doncs aquesta era l'utopia de Basierra que hem estat escoltant aquí al final, perquè problemes tècnics, problemes tècnics, deixem-ho aquí. Utopia és la, la, la de que això soni, soni bé, és el propòsit pel 2023, no? Sí. Demanem amb, bueno, ja... amb nou, eh, la nostra audiència... juguets nous, sí. demanem coneix mínimament, perquè a vegades nosaltres som molt, bastant transparent i regem de la història de la ràdio, però bueno, estem acabant de pagar els deutes que havíem contret entre la pandèmia i coses amb l'altre pis i representa que ja aquest any podrem modernitzar una miqueta el nostre, no obsolet, però sí, ja desgastat aquí, perquè ara hem aconseguit que ja la taula no estigui sonant les 24 hores del dia, perquè fins ara la taula mateixa anava sonant, com diuen ara, 24-7, no? i això pues, doncs, provoca bastant desgast al material, i ara han fet uns inventos, i, i provoca que els tècnics novells com jo doncs em, a vegades me'n confongui de palanqueta, però ja estem aquí. I estem molt ben acompanyats. Sí, van, ara... van arribant més invitades, tenim a la Joana. Hola, bona tarda. Que sabem que no és la directora de la banda, però sí que és la frontline de la banda que ens ve a veure avui, no? Això mateix. I així ens pot anar ja posant en situació perquè no se'ns el temps a sobre, no? Doncs moltes gràcies per convidar-nos abans eh... que ens expliquis la banda, hem de, hem de situar que la Joana havia vingut altres vegades a la ràdio i, de fet, ho hem de dir. Facètica. Bueno, que, que en anteriors aventures musicals, perquè així també podem, ens pots anar explicant en el teu cas concret, eh? individual, també una mica de quina trajectòria musical o com vas a patar en el grup que avui vens a presentar, que bueno, ara diràs el nom, però que per exemple no fa tants anys, en el 20, si no me n'equivoco, el 20è aniversari del programa de l'Assemblea de Majares, va ser el 20è? Això ho saps tu millor que jo, jo la memòria saps que... Doncs, eh, Joana, tu vas actuar ja, la, vas cantar en la banda que estàs en aquell moment a la Reina d'Àfrica, mm -hmm. una banda també en aquella època ja solera, no? I funk, sí, funk i més sí, aviat. Sí. Eren els Alien... Population. Alien Population veritat. <laughs> Van fer un concertazo allà a la Reina d'Àfrica. És un lloc de concertacos, la Reina. Sí, sí, sí. Però la zona va actuant i cantant, participant en, altre, en diversos projectes musicals i, de fet, eh, jo crec que en un altre projecte musical el darrer pràcticament programa que van fer en, en el pis de, de la plaça Real quan van fer la, la, la despedida d'aquell pis i van fer un, una fiesta, orgia i alhora programa de ràdio i en directe també vam tenir per allà la Joana i, i entre copes i nocturnitat vam, li van fer prometre que vingués al nou, al nou local. Clar, I ho ha fet, però, però no crec que amb el mateix projecte que estaves aquell dia. No, no perquè, perquè va, eh, mm, vaig venir amb els músics de Soul Lab. Sí, sí, sí, però van, van venir a xerrar. Muy, muy promiscua, no?, musicalmente, <laughs> podemos decir. Sí, però sempre amb la música negra, no?, des del jazz, blues, soul, funk, i ara amb el hip-hop, amb, amb, aquest, eh, amb aquest col·lectiu que estic resident al Jamboree, fem jams de hip-hop, R&B, New Soul, tots els dijous, i en aquella època encara no estàvem residents i ens vas convidar i vam estar allà xerrant i ficant una miqueta de música ja saps que a mi m'encanta estar per aquí. Molt bé, doncs, doncs abans d'entrar al Joe, Joker, ara ens dius bé el, el nom, doncs amb aquesta banda que estàs els dijous del de, Jamboree, doncs si vols dir també la referència i de com, o bueno, repetir el nom i, i, que, i saber si, si la gent us troba no sé, en la xarxa social que usin les noves generacions, doncs, doncs aprofitem, no? Doncs, bueno, eh, ara que les coses semblen que es tornen a reactivar una miqueta, eh, he tornat a a tocar eh, doncs aquests estils que, que venia fent abans de la pandèmia i que, que és des del blues, rhythm and blues, soul, funk i tinc la sort de tocar amb aquests músics que són molt bons eh, són una banda eh, que es diuen Captain's Brotherhood i toquen, acompanyen a, a varios i diverses cantants i mm. bueno, tinc la sort de, de tenir-los amb mi és escollida també exacte i jo, bueno, ja saps que em dic Joana Kergroaig, és un nom una miqueta llarg i complicat, així que el diminutiu, per així dir-ho, és Joker, <laughs> que sona una mica raro, però són els ah, tres Joker. primers... Joker ve de Joana Kergroaig, clar. Són les tres primeres lletres del, del meu nom i les tres primeres del meu cognom. Aleshores és J-O-H-K-E-R. I, bueno, sona com sona, és divertit, però és, és eh? propi, és així. Està totalment relacionat, ja no és el, el personatge de Batman ni coses d'aquestes, no? no? <laughs> Ets tu mateixa. Soc jo mateixa. Tu i les teves cares. I exacte, les diverses cares, com dius. I, i, bueno, i justament coincideix que em vas convidar eh, a, a venir i que demà toquem al Gutso, o sigui que ah, també volíem aprofitar per fer una miqueta de promo pues venga. perquè demà, estarem demà dilluns, demà dilluns al Gutso a les 9. Però és un sí. dia molt intens demà perquè hem anunciat sí. un munt de coses per demà. Un dilluns, Pocs dilluns, saps? O eh, sigui... bueno, es nota que és l'últim dia que la gent ja no vol treballar. Dilluns Exacte. 19, bueno, vosaltres sí perquè estareu allà tocant i, i la gran la vida de la gent, però demà dilluns 19 de desembre, per qui ens escolti doncs potser posterior hi haurà estat, Uh, estareu al Gutzo, si pots dir on està, horaris, que potser hi ha gent que no ho coneix. Bueno, el Gutzo està a la plaça del Mercat del Born, a l'antic mercat que, que ara és museu, eh, i toquem a les 9. I es pot sopar o es pot prendre una copa. Aleshores, hi ha una mínima consumició de 15 euros, però bueno, ahir és, ahir és un, un lloc de còctels, o sigui que hi ha una consumició mínima i ja són 12. Sí. O sigui que si prens una copa és com si mm, estàs pagant 3 euros al concert. I després pots sopar, que és, la veritat és que se sopa molt bé. És un lloc que para acostuma a haver-hi... Això ho acostumen a acompanyar de concerts de música jazz o soul, no? Sí. sobretot, especialment els estils que, que s'habituen no? per allà, bueno, per lo que ens han comentat d'altres músics que són habituals d'allà. Molt bé, doncs mira, el que podríem fer, si, si us sembla, com que sembla que desembarcarà algun membre més de la banda, Eh, Joan, ens podries presentar algun dels temes algun dels temes que, que versionegeu i a partir d'aquí ja també ens hem fent una idea una miqueta del que feu i, i ara potser tindrem la sort o no, ho veurem, de, de potser també escoltar-vos en, en directe. Si... Bueno, és que tenim el baixista és argentí i bueno, ja passa. Ha, ha, ha hagut d'anar a celebrar-ho, com és comprensible, i tenim el guitarrista Lorenzo Spinozzi que, que està arribant i bueno, i si, si arribem a temps doncs farem un tema així en acústica amb la guitarra. No, segur que tindreu temps, però això, posem una cançó d'aquestes que versioneu i així també donem temps de que desembarque, no? Que vale, vagi vols... posant la guitarra i tot. Aquí el tenim, aquí el tenim. Fem. Vale. Doncs què, sentim en Curtis Mayfield? Vinga, doncs allà doncs vamos. Sentirem en Curtis Mayfield, Make Me Believe in You, i així donem temps al Lorenzo que es vagi preparant... Traient la roba. Just read me. Go to the grocery. You need fish. Go to the sea. You need love. Look for me, baby. Just bring it. God. directe, eh? sempre és difícil, però hem fet aquí... Ah, sí que s'estan sincronitzant les coses. Bien, bien. Eh? Bueno, i que ens ha arribat un dels Captain Brotherhood, un, un, uno de los hermanos... Però que ¿no? es una cofradía pirata o algo así, ¿no? Sí, bueno, hay que, hay que pedirlo al otro capitano, que pero ahora está... Está, <laughs> haciendo fiesta que al argentino, ¿no? Está saltando los mares. Está saltando, está saltando por la calle. No, bueno. Entonces, <laughs> tenemos un proyecto juntos eh, con él. Eh, bueno, yo estoy viviendo aquí en Barcelona hace un año eh, para empecé a, a, buscar un poco de posibilidad musical, ¿no? Porque yo soy italiano, vengo de San Remo, es una ciudad musical, pero bueno. <laughs> No, No, no, hay, no hay mucha posibilidad. Seguro que estabas en el festival alguna vez. bueno, un evento <laughs> colateral, pero, pero no al festival. Pero sí. Lo que, lo que pasaba que tenía ganas de hacer un cambio en la, mi vida, entonces un año, el año pasado, me, me, me mudé aquí e empecé bueno, a tocar por cada jam para conocer un poco del rollo musical de Barcelona, eh, conocí a Hernán, eh, hemos hecho junto Capitán Brotherhood, paso a paso, eh, haciendo bolo por la ciudad, buscando un poco de contacto aquí en Barcelona. Eh, mientras tanto he conocido Joker, eh, empecé una colaboración con ella también todo esto me pasó en un año, entonces muy rápido. también eh, hago clase de guitarra en escuela de música. Bueno, todo esto me pasó muy rápido. Eh, también, porque estoy haciendo el máster en el Conservatorio del Liceo. Eh, gracias a esto también he tenido posibilidad de, hacer conexión, de hacer un poco de... Mira, es gracioso porque no eres el primer alumno del máster ¿no? del liceo que pasa por, este programa. Curioso, que no os hubiese dicho hace años. <laughs> Pero bueno, tenemos que decir que quien estáis escuchando es Lorenzo, que no te hemos presentado aún. Hemos, ah, te has presentado tocando la guitarra, acompañando a, a Joana. Os, pues hemos pedido como entrar así a pelo a saco, que Joana ya había introducido un poquillo también el, proyecto musical. Pero eso, tenemos a Lorenzo que, que, claro, no está viendo la audiencia, pues lo está lo ha escuchado y lo está intuyendo en eh, guitarra de este proyecto de Captain Brotherhood. De Captain Brotherhood, claro, sí. Que como tú dices, con, con este formato sois dos personas. Dos personas, claro. El núcleo somos yo, Hernán, y eh, me olvidé de Pau. <laughs> Hablando de Hernán, me olvidé de Pau somos eh, guitarra, bajo y batería. Eh, bueno, eh, la cosa importante es que buscamos guests diferentes para, para tocar diferentes estilos. Esto, esto mola porque eh, yo, Hernán y Pau tenemos estilo diferente, hemos tocado diferente estilo musical, entonces nos gustaría ¿no? buscar algo de guest, por ejemplo Joker. Eh, hemos eh, tocado también al Jambore con Atenea, que es una cantante de terraza, un poco con el estilo New Soul. Bueno, nuestro género es alrededor de New Soul, funk. Esto es el rollo un poco que tenemos ganas de hacer. Y es en eh, unos estilos musicales donde, donde se da un poco esta dinámica de, de bandas que, que se juntan con cantantes solistas, ¿no? Porque quizá en todos los estilos musicales no es tanto habitual esta dinámica. Es una pregunta, ¿eh? Que no, es, son estilos que aquí no acostumbramos, ¿no? A traer tantas bandas de, música negra. Pues la verdad, em, pues la verdad es que en Barcelona em, es la primera vez que yo conozco una banda que trabaja de esta manera, pero sí creo que, bueno, si te mueves en un circuito profesional y los músicos trabajan a gusto y trabajan bien, pues es, casi algo natural, ¿no? Que quieran eh, con una misma, misma una, misma banda trabajar con distintos cantantes es bastante bastante práctico y efectivo no supongo claro sí sí y, además es eh, bueno yo justamente eh, que hablábamos antes de todos los proyectos que que tú me has conocido y me has invitado, pues, siempre han sido bandas que eh, han sido un poco, pues, mm, no, he trabajado de esta manera y claro, hay como todo lo que no es tocar o ensayar, mucho trabajo de banda detrás y hay mucha implicación, entonces no todo el mundo está para la misma implicación. Em, para poder hacer bolos, ya sabéis, tienes que... Ha de conseguir muchas no? Mm, como una banda sea numerosa y, claro. y curra. Entonces así es bastante práctico, la verdad. Bueno, antes de, de, escucharos otro tema, si, veis que es factible, mm. bueno, podríamos aprovechar y, ir recordando también y explicándole a la audiencia pues ya lo has dicho tú, ¿no? De este concierto de que hay mañana, pues también si tenéis... bueno, mañana para quien nos escuche en directo, claro, quien lo escuche en diferido, pues ya quizá no podrá ir al concierto en el Born el lunes 19. Por si tenéis ahí en el horizonte alguno más planeado o dónde, qué sitios acostumbráis a, a tocar y dónde se puede informar la gente de vuestra agenda o de vuestras novedades. Eh, pues eh, bueno, seguirme a mí de entrada en el Instagram, joh.kr. Luego eh, eh, la banda, bueno, han abierto un Instagram hace poquito, así que Captain's, Brother, Captain's Brotherhood y los podéis seguir allí con los otros proyectos, con las otras cantantes. Y en el Gutso, bueno, eh, tampoco no quiero adelantar porque no hemos eh, cerrado agenda, pero es muy posible que podamos estar una vez al mes, así que también seguir a, a que aparte de, darnos, eh, abrirnos las puertas a nosotros, pues también la verdad Programa. es que tienen una, una programación musical de calidad y muy interesante. Mm, perquè això és una de les coses que vas trobar faltar, no? Vull dir que ja hi ha molts locals que s'atreveixen a programar música en directe, però no és una cosa que sigui Fixa. tan tan habitual, no? I s'han d'obrir nous espais. tú suposo la teva trayectoria ho has anat no? Sí. Lorenzo le podían preguntar, si ya tú haces un año que estás aquí, ¿cómo has visto realmente Barcelona? ¿Una ciudad que se mueve, que acompaña la música o...? Bueno, ya está comparándolo, no sé, en otros sitios donde hayas estado, ¿eh? que no sé si has... sí, he estado, he estado en Milano, he estado en Roma. En Milano he vivido para un año y medio haciendo cosas de musical, pero aquí, no sé, encontré uno, como una magia, he, <laughs> he estado como una magia para mí porque eh, tenía ganas de hacer un cambio. Eh, bueno, empecé em, a mirar un poco los sitios, la escena musical, y eh, eh, todo, he, traído toda mi ventaja, ¿no? está una escena muy importante de jazz, de funk. la verdad que todos los días puedes buscar un sitio donde, donde ir a escuchar músico de jazz, músico de funk, músico em, esta, esta, es una ciudad muy activa por esto y he tenido la posibilidad en, poco tiempo de, trabajar con, músicos buenos, de tener oportunidades muy importantes. Mm, por ejemplo, con el Capital Brotherhood, eh, a partir de febrero eh, estaremos ahí tocando mm, cada segundo lunes, eh, cada mes ahí, al Jambor. Con Capitán Brotherhood, con diferentes guests. Entonces, para mí es muy importante que es una posibilidad de, de exhibirme, de, de, tocar con, diferente, con diferentes guests. Esto para mí es una posibilidad para empezar a conocer el proyecto a la, a otra gente que nos gusta. Eh. Bueno, para quien le guste las músicas negras, claro, el Chamburi no es un lugar cualquiera, ¿no? Claro, es un lugar muy importante. Lo para considera un poco el la cantera o, el, la catedral, ¿no? El templo. Eh, Ahora que nosotros hemos dejado la Plaza Real, ya no somos oh. vecinos del Jamboree, tampoco, bueno, alguna cosa, alguna cosa yo había ido, pero bueno, que, eh, es, claro, porque yo empecé a estar, ¿no? claro, estar empecé a estar ahí, y eh, fue la, mi primera jam cuando estaba al principio aquí hace un año. Eh, con mascarita. Eh, con mascarita, con todo, estaba ya lleno de músicos, de gente por fiesta. me, he dado cuenta que el ambiente estaba muy chulo, la verdad, muy guay, músicos de nivel. yo al principio decía, wow, sería... Sería difícil, tengo que hacer un trabajo duro para entrar, para entrar en el, en el sistema, pero paso a paso Ahora lo estoy pasando bien, estoy, estoy dentro del sistema, tocando, trabajando de, de bolo, eh, haciendo clases. Entonces, para mí, Barcelona. De momento te ha ido <laughs> todo. Las cartas te han ido bien, ¿no? de momento. Claramente que sí. Perfecto. Y ya que tenéis pues diferentes guests o como la vais sí. de cantantes, háblanos de Joker, ¿qué dirías? ¿Por qué, dirías por cómo habéis conectado? Y después tú, háblanos de la, hermandad de los capitanes. Claro, Bueno, de hecho nos conocimos en Soulab, sí. Ah. Que es, es que antes de que llegaras estábamos comentando, o sea, en la otra, ah, en el proyecto anterior, el colectivo y tal. Sí, sí. Bueno, te dejo. No, claro, eh, empecé a conocer a ella con el trámite del Soulab, eh, eh, porque yo iba a, un montón de jam. Em, eh, he conocido ella eh, al, Soul Lab, creo, ¿no? Eh, después de esto, conocimiento, nació una colaboración. empecé a tocar ah, con el Soul Lab como guest una o dos veces. Y bueno, me he dado cuenta en poco que hemos tenido el mismo rollo, la misma química, ¿no? Del groove, haciendo cosas buenas. Entonces ahora que tengo Capitán Bradley también he pensado a ella. Eh, bueno, esto. Porque además la, banda de, la banda base de Soul no tiene guitarrista. Entonces eh, nos conocimos y fue como, wow, ok. Eh, mm, para fechas especiales, cuando queremos hacer un evento un poquito más grande, contar con una banda más amplia, pues entonces le, Contáis con hemos, hemos llamado, <laughs> sí. Pero sí, no, sí. Sí, fue muy bien. De hecho, nuestra primera fecha juntos en Up fue em, em, en Jamboree. En Jamboree, sí. ¿Cómo no? Y oye, y volviendo, o sea, Captain Brotherhood, eh, que si queréis comentar también un poco el repertorio que acostumbráis a, tocar, no sé si, si también es muy amplio según el, sitio donde toquéis, el formato de concierto, lo que sea, y después podemos escuchar alguna otra muestra que, queréis que pinchemos. Claro, el género principal de Capitán Brotherhood hemos elegido hoy Hernán como, como base, ¿no? que debería ser el, soul antiguo, que juntas eh, el funky soul de hoy. Por ejemplo, Corey Henry de Funk Apostle, de Curtis Mayfield. ¿no? Em, bueno, está mucha diferencia en el estilo, pero le fundamenta, la base son casi lo mismo. Entonces juntar esto, esta tipología de género en en un rollo del Capitán Brotherhood con nuestra particularidad, con nuestro estilo, ¿no? Esto es lo que hemos buscado. Y con Joker también eh, juntar el rollo del groove, eh, también eh, de lo que tiene ella, que es un poco blues. Entonces para nosotros es una buenísima cosa también unificar el blues, género que están un poco lejos, pero no, no tanto del, funk. Sí, porque al final son las raíces. Son las raíces, el blues, el jazz, ¿no? Entonces... Sí, tocamos, tocamos temas de la Bert Baker, eh, de Ruth Brown, luego de Johnny Guitar Watson, Sam Cooke, Curtis Mayfield, Eta James, Sharon Jones. Bueno, pues las raíces son, son desde las raíces rhythm and blues hasta hasta un poquito de funk ahí para... Ah, claro, nosotros ah, arreglamos también musicalmente, hemos juntado para, para ensayar. Eh, bueno, el arreglo también es muy importante, ¿no? Con los estilos de Capitán Brotherhood, con... Bueno, a mí me gusta, me gusta mucho hacer esto, esto rollo juntos, la verdad. <laughs> Qué bien. <laughs> Aprovecho para volver a anunciar el bolillo que tenemos mañana. 19 de diciembre, lunes. 19 de diciembre, eh, terminando el año aquí con Captain Brotherhood, vamos a estar en Woodshow, eh, es entrada libre, hay una consumición mínima. Y bueno, pues nos vemos allí. en, a las 9, en el borde. El público ahí ya se lo sabe. ¿eh? Muy bien, pues va, que, escucharemos una canción que quizá suene, que quizá cantéis y toquéis mañana lunes, ¿no? Sí, este mazo. Mm. Perquè Angela Joker, crec que estàs una mica fònica, però estava fantàstica la veu, eh? Sí, bueno, en el blues, en el blues ah, resuelve, <laughs> pero... Ahora aquí, ahora. Pero tengo que cuidarme para mañana, así que os invito sí, a que vengáis y lo presenciéis en directo. Vinga, doncs. Leibenberg, la Ver Baker i la cançó Save It. I used to smoke, I used to drink, I used to smoke, drink, and that's the hoochie coo. I used to smoke and drink, smoke and drink, and that's the hoochie coo. aquí a l'Assemblea de Mahara, encara ja la recta final del programa s'acaba i hem aconseguit liar a les invitades a fer una cunya, ja sabeu que és un clàssic de, dels Maharas. Recordeu que això és Contrant FM 91.4. I ara per això posem la cunyeta perquè agafin com la referència, que sempre va bé sentim la Valca que vam fer amb les Balkan Paradise Orchestra. Ja. Banda que, per cert, podeu estar veient aquests dies a la plaça Catalunya. Té un directe brutal. Bonavista i estem escoltant Ràdio Contrabanda 91.4 FM. Doncs ara sentirem, farem un segon de silenci perquè així sempre quan extraiem la falca molt millor i si farem una participació, un repte en directe aquí per la Captain Brotherhood and Joker. Joker and the Captain's Brotherhood. Radio Contrabanda. Radio Contrabanda. Radio Contrabanda. Asamblea de Majaras. Radio Contrabanda. Yeah. Oh, oh. Radio Contrabanda. Mm-hmm. Radio Contrabanda. Asamblea de Majaras. Radio Contrabanda. Yeah. Perfecto. Ara que s'hagi gravat bé, perquè ja ho dic jo, estem una mica amb des desconfiança de tot plegat, eh? però bueno, los Reis Magos, i si anem fent coses d'aquestes boniques, doncs segur que es portaran bé. Els hem fet una mica la encerrona habitual, però a més tenint a la, a la Joana una mica fònica, sin el bajista, realment té molt mèrit, no? Gràcies. Bueno. Ahí quedarà per la posteridad contrabandista. Yeah, que honor pues a lo tonto, bueno, és que amb el programa accidental que hem tingut avui hem arribat al, al final de, de, del programa. Tornar a recordar, dilluns 19 de desembre, demà, mañana, per qui escuche en directo, eh, a les 21 mañana. hores, uh -huh, 21 en el Guzzo, al Mercat del Born, no? Sí. Full band. Full band a tope. Y después por Instagram, pues os puede seguir tanto una como a la banda para ir viendo otros bolos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, se puede seguir a se puede seguir a... Tengo que decir que en el, eh, perfil de la banda todavía no tenemos nada porque hemos empezado... Poco a poco, poco, a poco. Entonces yo, Lorenzo.spinozzi, eh, eh podéis buscar eh, la, todo mi bolo ahí. Sí, Lorenzo, Lorenzo Spinozzi, Hernán Friedman, Friedman Pau Exacto, Aquí tenim els nombres de los músicos. Sí. I bueno, abans hem fet eh, una mica d'agenda molt ràpida, hem fet a l'inici del programa, recordar-vos sobretot important, la, la, bueno, o, o ens, en, és el que ens agrada explicar-vos sempre, la programació, les coses que segueix fent la gent de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, els diferents col·lectius i gent que fa coses aquí. Una novetat per aquest 2023 és que es anirem fent, o aniran fent cunyes explicant el que passa a l'Ateneu. Això podeu seguir des de la programació de Contrant FM, ja n'hi ha una sonant des d'aquesta setmana. I, I el que dèiem eh, fa un moment, pues, eh, jo també recomano els concerts que s'estan fent a la plaça Catalunya, eh, ja que avui hem estat parlant de, de música negra, de soul i funk, gent de, un parell de bandes de, de les del Save It Loud, que és una productora i promotora que sobretot gira entorn a la música negra, doncs estan tocant en aquests concerts també de la plaça Catalunya, els la recomanem, on també toca la banda que acabem d'escoltar a la cunya, les Balkan Paradise Orquestra, que, que van venir aquí ja fa uns anys i ara l'estan patant amb aquesta banda enterament femenina de, de música balcànica. I... I res, i el concert del Surfing Cirles... Oh, ah, eh, ostres, és veritat. El dia 30 de desembre ens trobareu els Majares allà en primera línia, qui sap si fent alguna cosa especial a sobre l'escenari, ja per dir alguna cosa, per comprometre'ns aquí, Ernest, eh, que sí, tu i jo, mano a mano, Bueno, mano, més. mano, no, jo, jo no sé, no, és que no seré, que és no un homenatge, tu no hi seràs, ostres, amb un homenatge aquí amb... Bailando flamenco. El nostre okay. estimat Uri Caballero, company de la ràdio, i doncs això, que aquí s'animi, això és el 30 de desembre a l'Apolo, perquè nosaltres ja agafem vacances i ja no tornem fins l'any que ve. Toma ja. Has vist que ve? I res, doncs agraïm molt la presència de la Joker i de un dels capitanos de l'Hermandat. Lorenzo Spinozzi. En Lorenzo Spinozzi, a, a la Cris i al Nico. I res, doncs marxem fins l'any que ve. Porteu-vos bé, mengeu molts torrons i... Bon Nadal. I sigueu dolentons, també. <laughs> Vinga. Em marxem amb una cançó, Ernesto, que has preparat aquí o no? Sí, volia Tatan, a Brighton, wow. Sí, és un, una banda que, que, que, que ens agrada, o almenys a mi m'agrada molt. Han estat celebrant aquest any la, una gira pels 40 anys, potser des d'una altra òptica, però és una banda de, de música negra també, de tota l'escena mod que va haver a Barcelona doncs, als anys 80, i, i que també està molt lligada potser a, a l'espai que abans acollia Contrabanda, que eren era la plaça Real perquè era una banda bastant habitual de, de la plaça Real. Llavors aquesta penya estaran tocant per despedir la gira de, de 40 anys, el, ara us ho direm bé, per veure si no m'equivoco és el dia 30 de desembre, uh, sí, el divendres 30 de desembre en el concert de Nadal que bastant habitualment fan, allà a la sala Sidecar a les 9 del vespre, i ens despedim pues, pues, amb aquesta gent, els Brighton, amb un temazo que es diu fotos del Ayer y que ja avui estem una miqueta tendres, un poco, pues, bueno, tristones sobre retrospectivos, es lo que toca a veces para, per tancar un año, pues amb aquesta cançó de fotos de l'ayer ens marxem i ens emplacem al 2023. Sí. Un nuevo año majara y contrabandista. Oh yeah. asamblea de Majaras se va hasta el año que viene. Venga.